Pradžios knyga, devintas skyrius. Dievas laimino Nojų, bei jo sunus, ir tarė, būkite vaisingi, dauginkitės ir pripildykite žemę. Tiesibijo jūsų ir ten dirba prieš jūs visi žemės žvėris, visi padangius parnuočiai, visa, kas gyva žemėje ir visos jūros žuvis Visa tai atiduota į jūsų rankas. Visa, kas juda ir gyva, bus jums maistui. Visa jums duodu, kaip daviau žaliuojančius augalus. Tik mėsos su gyvybe, kuri yra kraujyje, nevalgykite. Iš tiesų, už jūsų gyvybę, už kraują Aš pareikalausiu iš kiekvieno žvėries ir žmogaus, kuris pralėtų savo brolio kraują. Kas pralėja žmogaus kraują, jo kraujas taip pat bus pralietas, nes žmogus sutvertas pagal Dievo atvaizdą. Jūs būkite vaisingi ir dauginkitės, pliskite po žemę ir pripildykite ją. Dievas tarė Nojui ir jo sunums kartu su juo. Aš darau sandorą su jumis ir jūsų palikuonimis, kurie gyvens po jūsų, ir su visais gyvais padarais, visais paukščiais, galvijais ir žverimis, kurie išėjo su jumis iš arkos. Aš darau savo sandorą su jumis, jokio kūno, nebepražudysiu tvano vandenimis, ir tvanas nebesunaikins žemės. Ir Dievas tarė, ženklas sandoros, kurią darau tarp savęs ir jūsų, bei visų gyvų padarų, kurie yra su jumis per visas būsimas kartas, bus lankas debesise. Jis tebūna sandros ženklas tarp manęs ir žemės. Sutelkęs debesis viršum žemės ir lankui pasirodžius debesise, atsiminsiu savo sandorą, kuri yra tarp manęs ir jūsų, bei visų gyvų padarų, kad daugiau nebūtų tvano, sunaikinančio kiekvieną kūną žemėje. Kai lankas bus debesise, aš jį pamatysiu ir atsiminsiu amžinąją sandorą tarp Dievo ir visų gyvų padarų, turinčių kūną, kurie yra ant žemės. Dievas tarė Nojui, tai yra sandro ženklas, kurią aš darau tarp savęs ir kiekvieno kūno gyvenančio žemėje. Nojaus sūnus, kurie išėjo iš arkos, buvo Semas, Hamas ir Jafetas. Hamas buvo Kanano tėvas. Šie trys yra Nojaus sūnus ir iš jų atsirado visi žemės gyventojai. Nojus pradėjo dirbti žemę ir įsiveisė vynogyną išgėręs vyno, pasigėrė ir gulėjo apsinuoginęs savo palapinėje. Hamas, Kanano tėvas, pamatęs savo tėvo nuogumą, pasakė broliams, kurie buvo lauke. Semas ir Jafetas paėmė apsaustą ir abu, užsimetę ant pečių, priejo atbulį ir apdengė savo tėvo nuogumą. Jų veidai buvo nukreipti į priešingą pusę ir jie nematė savo tėvo nuogumo. Nojus, išsiblaivęs nuo vyno ir sužinojęs, ką jam padarė jaunesnysis sunus, tarė, te būna prakeiktas kananas, vergų vergas te būna jis savo broliams. Palaimintas viešpas, Semo dievas, o kananas bus jo vergas. Tai išplečia dievas Jafetą ir tegu jis gyvena Semo palapinėse, o Kananas bus jo vergas. Tvanui praėjus, Nojus dar gyveno 350 metų. Taigi Nojus amžius buvo 950 metų ir jis mirė.